22. pitanje Imam prijatelja s kojim sam od djetinjstva zajedno. Prije godinu dana otišao je u Holandiju i tamo je počeo da čita knjige i slijedi mišljenja Ebu Muhameda El Makdisija i njegovu davu. Kako da se sada postavim prema njemu, to jest da li treba da ga izbjegavam radi toga ili da nastavim sa njim da se družim kao da ništa nije bilo. Bismillahirrahmanirrahim. Vezano za taj Makdisi njegova mišljenja pravila veliki balaj među muslimana, odnosno braća kod nas u Arabi svijetu. Ljudi ko su slijedili njega sad znaju kako njegova mišljenja voda do velike nered i haus. Isti ljudi, kako sam rekao, ljudi koji ne znaju šta su radili, na kraju iskontali da vodi na kraju do tekfir, do, do ksiblozija među muslimani i drugi i balaj, balaj, vallaj, braća pa ni želim da ja opozorim oko toga. I što liči družine sa taj brat, druži sa njim, ali ne treba ulaziti sa njim u rasprava, jer tu je fitna koji dosta vraća živi ta fitna i ne znaju šta je e, istina oko toga, a živi u dilema, pogotovo da okolina ima dosta nered i, i, i haus i, i fasad, pa ne znaju gdje izlaz. Pa druži sa njim, ali ne treba da ulaziš sa njim u neki uh, diskusija ili neke rasprava. Allah vas nagradi. Dalje.